նախագահ Բակո Սահակյանն անցած շաբաթ Մոսկվայում կայացած մամուլի ասելիսում հերքել է որոշ լրատվամիջոցների հաղորդագրություններն այն մասին, թե միջազգային միջնորդները ճնշում են գործադրում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վրա ստիպելու համար նրանց համաձայնվել հակամարտության կարգավորմանը, հրաժարվելով որոշ տարածքների։ Այն պնդումները, թե ինչ որ ճնշում է գործադրվում Հայաստանի եւ Ղարաբաղի վրա չի համապատասխանում իրականությանը։ Եթե այդպեսի ճնշում լիներ, Հայաստանի իշխանություններն ուղղակի կասեին այդ մասին, ասել է Բակո Սահակյանը։ Հարցին թե հնարավոր համարում է, որ Ստեփանակերտի օթանավակայանի շահագործման հանձնվելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղը միանա Միջին եւ Մերձավոր Արևելքում հակահաբեկչական կոալիցիայի գործողություններին Բակո Սահակյանը նախ արձագանքել է, թե այն, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարողանում է դիմակայել Ադրբեջանի հարձակումներին, արդեն հակաահաբեկչական պայքարի դրսևորում է, ապա հավելել է. Եթե Ստեփանակերտի օտանավակայանը շահագործվի, Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ է բանակցել այդ հարցի շուրջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևան այցից հետո ռուսական կոմերսանտը գրել է, թե իբր հանդիպման ժամանակ քննարկվել է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հարակից տարածքների հանձնման հնարավորություն Ադրբեջանին բացառության 1-2-ի ապա ռազմականացման եւ հակամարտությանը բացառապես հաղթանապարող կարգավորելու Բաքվի համաձայնության դիմաց Արցախի նախագահը նշել է, որ հակամարտության կարգավորման համար անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասնակցությունը բանակցությունների գործընթացին։ Առանց մեր անմիջական մասնակցության Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող կարգավորվել։ Սա պետք է լինի ելման կետը։ Պատմության մեջ չկա այնպիսի դեպք, երբ մի ամբողջ ժողովրդի ճակատագիր որոշվել է առանց նրա մասնակցության, ասել է Բակո Սահակյանը։ Նա հավելել է, որ պետք է վերականգնել ձևաչափը, որը սահմանվել է 1994 թվականին Բուդապեշտի գագաթնաժողովում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Համամուլի ասուլիսում կրկին շեշտել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի իրավասության տակ։ ՀԱԿ-ը միստի խմբի համանախագահները սպառիչ պատասխան են տվել Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը միջազգային այլ հարթակներ տեղափոխելու եւ բանակցային նոր ձևաչափեր սահմանելու Ադրբեջանի նկատումներին։ Համանախագահներ Ջեյմս Օրլիկը, Իգոր Պոպովը եւ Պիեր Անդրիոն անցած շաբաթ տարածած հայտարարության մեջ հստակ նշել են, որ Մինսկի խմբի ձևաչափում ձեռբերված միջնորդական փորձը եզակի է։ Այս ձևաչափն ընդունելի է կողմերի համար եւ վայելում է ԵԱՀԿ անդամ պետությունների վստահություն։ Նկատի ունենալով բանակցությունների զգայունությունը, ձևաչափը փոխելու կամ զուգահեռ մեխանիզմներ ստեղծելու փորձերը կարող են վնասել բանակցային գործընթացին եւ հանգարել կարգավորման հարցում գրացված առաջընթացին միևնույն ժամանակ մենք պատրաստ ենք համագործակցել բոլոր միջազգային կազմակերպությունների հետ, որոնք հետաքրված են հակամարտության արդար եւ կայուն կարգավորում գտնելու մեջ նշել են համանախագահները։ Հայտարարության մեջ համանախագահներն անդրադարձել են նաեւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում քննարկվելիք զեկույցի եւ բանաձևի նախագծին մենք նկատի ենք առել Եվրախորհրդի խորհրդանական վերահսողովի ուշադրությունն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Մենք կիսում ենք այն մտահոգությունները, որոնք արտահայտված են բանաձևում կապված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի, ինչպես նաեւ շփման գծի երկայնքով լարվածության բարձրացման հետ։ Մենք խորապես ցավում ենք կրած կորուստների համար, որոնց թվում կային նաեւ քաղաքացիական անձիկ համաձայն ենք, որ հակամարտությունը չափազանց երկար է տևել։ Կողմերը պետք է ձեռնարկեն հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար անհրաժեշտ բոլոր հրատապ միջոցառումները։ Մենք համոզված ենք, որ բանակցված կարգավորման հասնելու համար իրականացվող միջոցառումները պետք է հիմնված լինեն կողմերի միջև համաձայնության վրա, ինչպես ընդգծել են Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, եւ Միացյալ Նահանգների նախագահներն իրենց համատեղ հայտարարություններում, որոնց աջակցել է նաեւ միջազգային հանրությունը։ Համանախագահները նաեւ հանձն են արել շարունակել աջակցությունը հակամարտող կողմերին։ Իրենց ԵԱՀԿ մանդատի համաձայն հրախուսել հակամարտության խաղաղ բանակցված եւ համընդգրկուն լուծումը։ Անցած շաբաթ պաշտոնական այցով Հայաստանում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրան ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերսարքյանը։ Հայացել է նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հանդիպումը, ապա մամլո ասուլիսը։ Ինչպես նշել Էդվարդ Նալբանդյանը, հանդիպման ժամանակ քննարկվել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը, այն ջանքերը, որոնք գործադրում են Ռուսաստանը եւ մյուս համանախագահները։ Մենք բարձր ենք գնահատում այդ ջանքերը, որոնք ուղղված են Ղարաբաղյան հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման եւ ես կարծում եմ որ մենք կշարունակենք աշխատել այդ ոգով հերոստալարադրողի այն հարցին թե ինչպես են եկնաբանում Եվրախորհրդի խորհրդանական վերաժողովի քաղաքական կոմիտեի հաստատած բրիտանացի Ռոբերտ Ուոլթերի ձեռքույթը Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանել է. Այս առիթով ես բազմից ծարտ հայտվել եմ։ Եվս մեկ անգամ ասեմ, որ Ադրբեջանը փորձում է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման քննարկումները տեղափոխել այլ հարթակներ, այլ ձևաչափեր իսկ միակ ձևաչափը, որն ունի միջազգային հանրության մանդատը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահական ձևաչափն է, որը միջնորդական առաքելություն է իրականացնում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Հայաստանի դիրքորոշումը միանգամայն համընկնում է համանախագահների այլ դիրքորոշմանը, որ այլ կառույցները, կազմակերպությունները չպետք է որևէ քաջարնարկեն, որը կարող է հոչնդոտել խաղաղ կարգավորման գործընթացը եւ հատկապես սրել լարվածությունը տարածաշրջանում։ Եվ այդ համատեքստում այս ձևաչափեր տեղափոխելու փորձ են, ապակառուցողական են եւ ոչ մի հակամարտություն երբեւե չի կարգավորվել խորհրդարանական վերաժողովի միջնորդությամբ։ Կա հաստատված մանդատ ծրված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Հակամարտության կողմերը պետք է համատեղ աշխատեն համանախագահների հետ, որպեսզի գտնեն այս խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորում ինչ վերաբերում է անկողմնակալությանը, ինչպես պնդում է ինքը, զեկուցողը, ապա այստեղ միանգամայն պարզ է, որ անձը բրիտանական խորհրդանում երկար տարիներ Ադրբեջանի հետ բարեկամության խմբում է եղել, ով բրիտանական մամուլում հրապարակված երկությունների համաձայն ֆինանսավորվում է Բաքվից, Ադրբեջանի համապատասխան հիմնադրամներից ոչ մի կերպ չի կարող ունենալ անաչար դիրքորոշում։ Մասնավորապես հենց նույն բրիտանական մամուլը գրում էր այն մասին, որ նա եւ նրա ընտանիքի որոշ անդամներ Ադրբեջանում ունեն ֆինանսական եւ տնտեսական շահեր։ Շատ տարօրինակ էր, որ որպես բրիտանացի խորհրդանական եւ հետեւաբար Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժովի անդամ իր առաքելության ավարտից ընդամենը երկու օր առաջ նա որոշեց քխել այդ փաստաթուղթը։ Փաստացի զեկուցողի մանդատի ավարտից առաջ նա քխեց այդ զեկույցը։ Ես այդ բանաձևը չեմ մեկնաբանի, քանի որ չեմ կարծում, որ այն արժանի է մեկնաբանության։ Նա բանջանը հիշեցրեց, որ ադրբեջանական ղեկավարությունը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողի կողմից ընդունված տարբեր փաստաթղթեր, տարբեր կերպ է մեկնաբանում։ Նախավերջին փաստաթուղթը, որն այդ կառույցի կողմից ընդունվել էր Ադրբեջանի վերաբերյալ, այդ երկրի ղեկավարությունն անվանեց թղթի կտոր իսլամատյացության դրսևորում։ Իսկ այս փաստաթուղթը նրանք ներկայացնում են գրեթե որպես միջազգային հարաբերությունների եւ իրավունքի հիմնական փաստաթղթերից մեկը գրեթե մատի կանոնադրությանը հավասար։ Մեկնաբանությունները կթողնեն հենց ադրբեջանցիների եւ իրենց ընկերների խորքին, ասաց Նալբանդյան։ Իր հերթին Սերգեյ Լավրովը հավելեց. Ես կցանկանայի մի քանի բառ ավելացնել, քանի որ խոսքը գնում է համանախագահների մասին։ Մենք Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան կտրականապես դեմ են, որ հետևողական, գործնական, համբերատար երկխոսության փոխարեն փորձարվի հարցը տեղափոխել միջազգային այլ հարցեր, որոնք կարգավորմամբ չեն զբաղվում։ Համենայն դեպս միջազգային հանրության անունից նրանց այդպիսի հանձնարարություն որևէ մեկը չի տվել։ Համանախագահներն աշխատում են կողմերի միջև համաձայնության հիման վրա։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից հավանության արժանացած համաձայնությունների հիման վրա։ Այդ երյակը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման լիազորված հավաքական միջնորդ է եւ ցանկացած կտրուկ ծայրահեղ գործողություններ, ում կողմից էլ դրան ձեռնարկվեն, միայն վնասում են գործին եւ վնասում համանախագահների աշխատանքին, որոնք կրկնում են շատ ու շատ ակտիվ աշխատում են, ոչ միշտ հրաապարակայնորեն, բայց մենք միշտ կողմերի հետ կապի մեջ ենք եւ նախարարների եւ մեր հատուկ ներկայացուցիչների մակարդակով ասաց Ռուսաստանի արտգործնախարարը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի Երևանյան այցի ֆոնին ռուսական կոմերսանտ բարբերական անցաչափած հոդված է հրապարակել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ներկա փուլի մասին։ Հրապարակման մեջ թերթը հղում է կատարում բանակցությունների մոտ կանգնած սեփական աղբյուրների եւ նշում, որ թե Երևանում եւ թե Բաքվում ներկայում լուրջ զիջումների մասին չի խոսում։ Հերթի զրուցակիցը Երևանից այնուամենայնիվ շեշտում է, որ հակամարտության կարգավորման գործում որևէ լուրջ առաջընթաց ակնկալել առանց բանակցություններում Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավման դժվար է, սակայն այդ տարբերակը չի ընդունում Ադրբեջանի կողմից։ Միաժամանակ թերթի աղբյուր Ադրբեջանի ուժային կառույցներից մեկից չի բացառել լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը եւ նույնիսկ պնդել, որ կարող են գործի դրվել Նախիջևանում եղակայված ադրբեջանական զինվորական ստորաբաժանումները։ Այս պնդմանը սակայն հակադարձում է Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը շեշտելով, որ Ռուսաստանը պաշտպանական ոլորտում պարտավորություններ ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Բաքվի կողմից ակտիվ ռազմական գործողությունների վերսկսման ուղղված ցանկացած քայլ կկասեցվի Ռուսաստանի կողմից, որը հետաքրքրված չէ ներկայիս ստատուս քվոյի փոփոխությամբ։ Կարծիք հայտնել Սերգեյ Մինասյանը կոմերսանտի հետ զրույցում հարավային Կովկասի հարցերով զբաղվող Կրեմլի պաշտոնյանը նշում է, որ ադրբեջանական քաղաքական գործիչների հայտարարություններում պետք է հաշվի առնել նաև PR-ի բաղկացուցիչը։ Իրականում նրանք վախենում են պատերազմից եւ վախենում են հայերից։ 1990-ականների սկզբին հակամարտությունում պարտությունը նրանց համար բավականին ցավագին է նշում է Կրեմլի պաշտոնյան ըստ նրա Բաքվի մարտավարությունը ուժը հրետորաբանության միջոցով բանակցային դիրքերի բարելավում է Ադրբեջանի եւս մեկ նպատակն է լայն է, որպեսզի Ղարաբաղում ծառեցված հակամարտությունը մեզ համար սովորական չդառնա։ Այդ նպատակով էլ պետք է հակամարտությունը ժամանակ առ ժամանակ ապացուցել, ինչի համար էլ շփման գծում բախումները չեն դադարում։ Դրանով աշխարհին ազդատ է ուղարկվում, որ պատերազմը դեռևս շարունակում է, թեկուզ եւ փոքր ինտենսիվությամբ։ Դրա մասին պետք է մոռանալ եւ պետք է լուծում փնտրել, ասում է քեսի Կրեմլյան զրուցակիցը։ Երբեք շփակ Կատալոնիայի խորհրդարանը բանաձև է ընդունել, որով հրճակվում է կառավարման հանրապետական ձևով անկախ պետության ստեղծման գործընթացի մեկնարկը։ Նոյեմբերի 6-ին Կատալոնիայի համանդրական դատարանը թույլ տվեց տարածաշրջանի խորհրդարանին քննարկել Իսպանիայից անկախանալու մասին բանաձևը։ 9 կետից բաղկացած բանաձևի օգտին քվեարկել են միասին այո կոալիցիայի եւ ժողովրդական միասնության տեխնատություն կուսակցության անդամները, որոնք օրենսդիր մանում մեծամասնություն են կազմում ունենալով 72 մանդատ 135-ի Ասում են նրանց քանակը, ով պահանջում է, որ Կատալոնիան ազգից բացի նաև պետություն լինի։ Սեպտեմբերի 27-ի ընտրությունները բացառիկ էին եւ դրանց արդյունքները, ինչպես էլ դիտարկվել ցուցելու կատալոնական ժողովրդի ցանկությունը։ Դա հնարավորություն է տալիս ստեղծել ժամանակակից եւ արդար պետություն։ Հայտարել է միասին այո կոալիցիայի անդամ Ռաուլ Ռոմեոն ելույթ ունենալով քորթարանականների արժեվ։ Ժամանակն է պատմության նոր էջ գրել այս երկրի համար։ Այսօր ռեժիմի հետ կազմման օրը, որը թաղում էր մեր երազանքներն ու օրինականությունը հայտարել է ժողովրդական միասնության տեխնատության անդամ Աննա Գաբրիելը անկախացման գործընթացը ենթադրում է կառավարության, այլպես կառույցների ձևավորում եւ համանadrության մշակում։ Նոր համանadrության ընդունումից հետո անկախությունը կհրճակվի պաշտոնապես, այս ամենը կտևի մոտ 18 ամիս։ Միշել Իսպանիայի վարչապետ Մարիո Ռախոյի կառավարությունը բողոք է ներկայացրել համանadrական դատարան վիճարկելով ընդունված բանաձևի օրինականությունը անկախության գաղափարն արմատավորված է կատալոնացիների շրջանում, որոնք միլիոնանոց հանրահավաքներ են կազմակերպում հոգուց անկախության։ Կատալոնացիները պայքարում են անկախության համար արդեն 300 տարի։ Փաստացի 1714 թվականի Բարսելոնայի ճակատամարտում պատրելուց հետո Իսպանիայի կազմի մեջ մտնելու պահից։ Այդ ժամանակներից ի վեր արդեն 3 դար է պայքար է գնում անկախության համար։ 1979 թվականին կատալոնյան ինքնավարություն ստացավ։ Այն ժամանակ էլ պաշտոնապես ճանաչվեց կատալոնական լեզվի գոյությունը։ Տարածաշրջանի տնտեսական հաջողությունները նպաստում են անջատողական տրամադրություններին 203 միլիարդ եվրո համախառն ներքին արդյունքը մոտավորապես համարժեք է Դանիայի կամ Ֆինլանդիայի տնտեսություններին իսկ մեկ շնչի համար համախառն ներքին արդյունքն այստեղ ավելի բարձր է, քան միջինը Իսպանիայում եւ Եվրամիությունում։ Հայաստանի արտահանումը ընդհանուր իսպանական արտահանման 26%-ն է կազմում։ Այդ թվում արտահանման 65%-ը բաժին է ընկնում Եվրամիության երկրներից։ Տարածաշրջանում է գրանցված Իսպանիայում գործող բոլոր օտարերկրյա ընկերությունների 38%-ը։ Տարածաշրջանի բնակչությունը մոտ 7.5 միլիոն է, տարածքը մոտ 32000 քառակուսի կիլոմետր։ Անձատողական տրամադրություններն ուժեղ են նաև Իսպանիայի այլ տարածաշրջաններում, Բասկերի երկրում եւ Անդալուզիայում։ Կատալոնիայի իշխանությունները վերջին տարիներին մշտապես արտարծել են անկախության մասին հանրակրվեի անցկացման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև օրենքներն ընդունել ուղղված պետության ստեղծման։ Պաշտոնական Մադրիդը եւ Իսպանիայի համանդրական դատարանը մեր 6-ին 2014 թվականի նոյեմբերի 9-ին անկախության մասին հանրակրի անցկացնելու կատալոնիայի մտադրությունը միայն այդ ինքնավարության տարածքում, ոչ թե ամբողջ երկրի։ Ուստի նախանշված օրը հարցում անցկացվեց անկախացման մասին, որի մասնակիցների 80%-ը կողմարտահայտվեց անկախացման։ Ընդ որում հարցմանը մասնակցել էր ընտրողների միայն 1/3-ը։ քաղաքական ուրագելներ հեշակողի մոտ է Սերգեյ Գրիգորյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի նույն ժամին։ Ցտեսություն։